الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي دويست سكا زهلا بريبا دانشين غسبدار الله سبحانه وتعالى سلامات ميري سلام من الله بسانيك الله ميلينيك محمد عليه الصلاة والسلام njegovu časnu porodcu, njegove uzvrte ashabe i sve ljude koji slijede put istine, do sudnjega dana. Uvažna braću, poštovani sestre, uvažni gledatelji, ovo je naš jubilarni deseti dan Zimske škole Islama. Večeras, ako Bog da imamo 19. i 20. predavanje. <clears throat> Sinuć smo započeli jedno kraće poglavlje i e, tu smo stali, iako imamo određene propise koji se vezuju za to poglavlje, naime radi se o poglavlju imameta, pa smo govorili e, o nekim propisima koji se eksplicitno vezuju za poglavlje kada se ljudi kada se ljudi okupi na jednom mjestu, e, ko je najprioritetniji da e, klanja ljudima e, u toj situaciji, s tim što smo spomenuli, odnosno nadam se da smo, se, da smo spomenuli, da u slučaju kada ljudi dođu u džamiju koji postoji imenovan Efendija ili Hođa ili znači neko ko ljude već predvodi u džamiji, onda je on najprioritetniji da ljude predvodi bez obzira da li iza njega bio neko ko je učeni ili ne. Znači, ako dođemo u situaciju kada smo u džamiji i u toj džamiji postoji imam koji je postavljen od institucije koja nadzire te džamije, onda je taj imam definitivno najprioritetniji da predvodi ljude u namazu. Ono što smo juče spominjali, da je najprioritetniji da ljude predvodi u namazu insan koji zna najviše Kur'ana, to u slučaju kada ljudi negdje zajedno klanjaju, a nije u pitanju džamija ili ne postoji imam koji je imenovan. <clears throat> Danas nastavljamo vezano za e, određene propise koji se vezuju za safove, a samim tim i određeni sa, e, propisi koji se vezuju za imamstvo. Prva stvar, kada su u pitanju safovi e, u ovoj našoj plementoj vjeri, e, Islam je mnogo pažnije posvetio preciznosti ravnanju safova i tome kako ljudi se ravnaju u safove prilikom obavljanja namaza u džematu. Allah poslanik ali se redatu selam izrekao je s jedne strane mnoge hadise koji ukazuju na vrijednost prvog safa, a s druge strane izrekao opet mnoge hadise koji ukazuju na opasnost toga da se zbijanju i ravnanju safova ne posvećuje pažnja. Pa kaže Allah poslanik u jednom od hadisa, kada bi ljudi znali kakva ih nagrada očekuje od dolaska u ranu, eh, od ranog dolaska u džamiju i klanjanja u prvom safu. Tako da, eh, znači, u islamu postoji velika nagrada za ljude koji dolaze rano u džamiju i za ljude koji klanjaju u prvom safu. Islamski učenjaci, kada govori o ravnanju safova, pošto mi prvenstveno sada govorimo o ravnanju safova, eh, zauzeli su dva stava, jedan, odnosno većinska, većinski dio islamskih učenjaka smatrao je da je ravnanje safova potvrđeni sunnet. sunnet da to nije obaveza. Ali je bilo islamski učenjaka shodno određenim hadisima Božih poslanika ali se letu selam koji su smatrali da ravnanje safova prije nego što se počne klanjati namaz u džematu je obaveza vađib. Tako da samim tim e, znači imamo jedan stav koji nam kaže da je to vađib, a drugi nam kaže da je to sunnet. Tako da bez obzira ako bi rekli da je sunnet, onda se trebamo truditi da oponašamo i slijedimo sunnet Božijeg poslanika, ali se letu selam, a ako bi rekli da je ravnanje safova vađib i obaveza, onda znači e, bez imalo sumnje muslimani prije nego počnu klanjati namaz u džematu, trebali bi da se potrudi u pogledu ravnanja safova, kaže Allah poslanika, ali se letu selam, u više hadisa, letusewunne sufufekum eule juhalifenne Allahu bejne vuđuhikum ili ćete vi poravnati safove, popuniti safove, poravnati ili će Allah razjediniti vaša srca i vaša lica. Pa je znači ovo jedna velika prijetnja. Mi znamo da u islamu kada dođe određena prijetnja za određeni postupak, da čak islamski učenjaci kažu da je to i veliki grih, Shodno tome islamski učenjaci su neki kazali da je ravnanje safova prije stupanja u namazu džematu obaveza ljudima. <clears throat> Kaže se također u vjerodostojnom hadisu da je Allah poslanik Ali salatu wasalam kazao poravnajte safove, doista je ravnoanje safova, doista je ravnanje safova, time se upotpunjava namaz. Time se upotpunjava namaz. Kada u pitanju kakvoća ravnanja safova, imamo nekoliko stvari. Prva stvar jeste da treba početi ravna, e, popunjavati safove, izbijati odma iza imama. Znači ljudi kada ulazi u džamiju, redaju se od imama na lijevo i na desno. To je prva stvar. Druga stvar, kada se upotpuni prvi saf, tada počinjemo sa formiranjem drugog safa. Kada se oformi drugi saf, onda idemo u formiranje trećeg safa. Pa znači, ne počinje se ravnati od desne strane, niti od lijeve. Nerijetko nam se dešava da vidimo ljudi stanu uza zid i onda poziva ljude da se ravnaju prema njemu. Znači, čovjek stane iza imama i onda mu ljudi i s lijeve i desne strane popunjavaju safove prema njemu. To je prva stvar. Druga stvar, ne popunjajemo drugi saf dok se ne upotpuni prvi saf. Pa kada se upotpuni prvi, onda idemo u drugi i tako dalje. To je jedna stvar vezana za kakvoću popunjavanja safova. Od druge strane, ispravno i tačno je da se safovi ravnaju po člancima, po člancima i petama, a ne po vrhovima prstiju, jer logično imamo ljudi koji nose obuću 46 broj, a imamo ljudi koji nose obuću 40, 41 ili 39 broj i razlika je ogromna. Tako da ako bi se ljudi ravnali po vrhovima prstiju, taj sav sigurno ne bio ravan. Dok ako se ravnamo po svojim člancima i petama, onda To je jedini način kako saf može da se e, ispravno poravna. Pa je ispravno da se safovi ravnaju po člancima. Također ispravno je da u safovima treba da muslimani zbiju jedan do drugog nogu do nogi i rame do ramena. Nažalost, živimo u vremenu kada velik broj ljudi koji dolaze u džamiju e, osjećaju veliku odbojnost prema tom sunnetu Božijeg poslanika, ali se letu selama, sami ashabi govori kada bi im Allah poslanika, ali se letu selam, naredio popunjavanje safova, kaže mi bismo zbijali safove na način da bi priljubili nogu uz nogu, članak uz članak i rame uz rame. To je najbolji način popunjavanja safova. Kažem, nažalost, živimo u vremenu kada velik broj ljudi ima, znači, veliku i, i, i pa čak i, i predostrožnost, ali i ne daj Bože i mržnju prema takvom načinu popunjavanja safova. Kada je u pitanju, kada je u pitanju e, muškarci i žene, najbolji saf za muškarce jeste prvi saf a najbolji sav za žene jeste zadnji sav kako je došlo u vjerodostojnom hadisu. Tako da bi čovjek trebao musliman kada dođe u džamiju, kada ulazi u džamiju, prvo što će urati otići u prvi saf i gore sjesti. Kod nas nažalost se dešava da ljudi kada uđu u džamiju idu ili desno ili lijevo ili pored nekog radijatora ili pored nekog stuba i tako da ostaje prvi saf nepopunjen. Pa je znači eh, od sunneta čovjek kada dođe u džamiju da ide i da popunjava prvi saf jer E, najbolji saf za muškarce je prvi saf, a najbolji saf za žene je zadnji saf. Svakako ovaj hadis, e, njegovo ispravno razumijevanje jeste da onog momenta ovaj hadis se razumije da se on odnosi na situaciju kada žene klanjaju sa muškarcima u jednom mešćidu i nema između njih i e, žena prijegrade. Dok ako bi žene klanjale na spratu i ako bi žene bile odvojene od muškaraca, onda je i za žene najbolji saf prvi saf. Znači ovaj hadis, najbolji safovi za muškarce su prvi, a najbolji safovi za žene su e, zadnji, odnosi se na situaciju kada žene klanjaju sa muškarcima u istoj prostoriji. Pošto imamo džamija, znači sva džamija je jedna prostorija, muškarci klanjaju naprijed, žene klanjaju nazad. Tada je za žene najbolje da klanjaju u zadnjim safovima. <clears throat> Ovdje se postavlja također vezano za propise ravnanje safova pitanje da čovjek klanja izvan safa. Ja sam lično gledao da dosta puta sam vidio ljude koji e, imaju priliku, znači ima mjesta u, u safu, ali oni klanjaju sami izvan safa. Allaho poslanik ali se letu selam e, u više vjerodostojnih hadisa je potvrdio da insan koji klanja sam izvan safa, a bilo je mjesta da klanja u, e, u safu, njegov namaz nije ispravljen, poslanik ali se letu selam ljudima je naređivao ponavljanje namaza. Tako da čovjek vjernik treba da se potrudi kada dođe u džamiju, nekada je džamija povelika, pa je poteško otići na kraj safa lijevo ili desno, pa je lakše stati na sredinu i tu klanjati pa makar i sam. Znači, moramo zapamtiti da postoji vjerodostojni hadisi u kojima Allah poslanik ali se letu selam spominje da insan koji klanja sam i za Safa da je njegov namaz neispravan. Ovo se odnosi na situaciju kada čovjek ima mogućnost da uđe u Saf. Za razliku da čovjek dođe i zaista Saf se upotpunju i nema ni jednog mjesta u Safu. Šta će tada čovjek uraditi definitivno da će klanjati sam? Postavlja se pitanje u takvoj situaciji ako je čovjek došao i zatekao ljude upotpunili su Saf, da li nekoga iz Safa da potegne pa da sa njim klanja da ne bude sam? Znači u ovoj situaciji čovjek kada klanja sam, on ima opravdanje. La yukellifu nefsen illa vus'aha. Allah ljude ne opterećuje osim onoliko ukoliko je njegove mogućnosti. U ovoj situaciji čovjek došao u džamiju, ljudi su popunili saf, on nema druge opcije osim da klanja sam povlačenje ljudi iz safa e, nije nije propisano iz nekoliko razloga. Na taj način se pravi rupa u safu. S druge strane, imamo ljudi koji ne znaju te propise, pa će se možda čovjek i okrenuti, ne zna koga, koga vuče nazad. Možda će progovoriti, možda će pokvariti svoj namaz. Tako da, ispravno je inšala, biznila. Prva stvar da čovjek treba da se potrudi da klanja u safu. Ako bi se desilo da dođe u džamiju i da je saf popunjen, čovjek će klanjati sam. Nakon toga, e, mi kad smo govorili o sutri, ali eto da potvrdimo samo ta pitanja, e, pošto sutra i safovi su, ajde da kažemo, propisi koji se između, so, između se, znači, e, povezani su, E, sutra imama i perda imama je perda klanjača. Tako da, ako bi čovjek imao potrebu da hoda između safova, on ima pravo i nije griješan kada se ljudi kada ljudi klanjaju u džematu, jedino gdje se ne smije hodati jeste između imama i njegove perde i njegove sutre. Ako bi imali potrebu da prođemo između safova, da iziđemo, da ponovimo abdest ili ili nešto drugo, definitivno definitivno inšala da je to dozvoljeno. Isto tako kada je u pitanju imamstvo i kada je u pitanju znači ti propisi, interesantno je spomenuti <clears throat> ono pitanje koliko sjećam se da smo ga jednom i tretirali e, malo, a to je kada imam uči u džematu, e, da li se uči bismila na glas, pa smo kazali e, da vjerodostojni hadisi od Enesa radijallahu ta'ala su zabilježen da je kazao klanjao sam sa poslanikom, je Vekrom i Omerom i Osmanom i niko od njih nije učio bismilu, e, svakako da je to preferirajuće mišljenje. Ima učenjaka koji su kazali da se bismila na početku kirajeta uči na glas e, i to je lijepo da čovjek zna kada uđe u neku džamiju gdje neko možda i klanja na takav način da to respektuje, da poštuje, da zna da je to neki stav, ali definitivno većinska, većinska, velika većinska praksa Allahu poslanika alejhi salatu selam jeste da nije učio e, da nije učio bismilu kada bi počinjao učiti e, u namazu. Isto tako rekli smo e, kada je u pitanju imamstvo da nije propisano da ima mnogo odužuje namaz u džematu i definitivno kod nas je to i praksa, kod nas samo može biti suprotno, e, znači suprotno da ljudi nekada klanjaju prebrzo. Ali generalno znači Allah poslanik ali se letu selam određen svoje ashabe ukorio je kada su mnogo dugo e, oduživali u namazu pa im je kazao kada klanjate u džematu skratite namaz, a kada klanjate vi za sebe sami odužite koliko hoćete. Tako da e, imam kada predvodi ljude u namazu, treba da ima u obzir da iza njega stoje neki ljudi koji su i stari, neki koji su i bolesni, neki koji negdje i žure, pa čovjek ne treba da mnogo oduži namaz, ali isto tako u drugu krajnost ne treba da skrati toliko da ljudi ne mogu možda najosnovnije stvari u namazu kazati, nekada se ljudi požali, pa čovjek ne može jednom da kaže subhana rabijel azim, subhana rabijel e'ala ili nešto slično tome. Tako da e, imam bi treba trebao da e, njegov namaz bude umjeren, ne kratak, toliko da e, nekada znači falijemo ruknovi ili vađibi, a ne toliko dug, znači da je ljudima otežano stajanje u namazu. <clears throat> propisano je, znamo da oni hadisi, da Allah poslanik alaihi salatu wasalam znao je nekada e, na početku namaza pomisli malo da će odužiti namaz, pa u toku namaza čuje kako plaće dijete kod neke žene koja je došla u džemat, pa Allahu poslanik iz milosti prema toj ženi skrati namaz kako, kako bi njoj dijelimično olakšao, kako ne bi morala ona dugo slušati kako njeno dijete plaći. <clears throat> Isto tako, e, rekli smo da <clears throat> nema smetnje da imam ako bi, ako bi imam bio na ruku, otišao je na ruku i čuje da neko ulazi u džamiju, jednostavno, a mi ćemo noćas govoriti o tome da se rekiat stiže onda kada imama stignemo na ruku. Nema smetnje da imam ako zna da džematlije se neće mnogo buniti, da malo sačeka, ako inače čini ruku 5 sekundi, da ga oduži možda na 15 sekundi, kako bi taj insan stigao pa da i on stigne na taj ruku. Znači, ako, ako ne treba dugo čekati, nema u tome ništa, inša Allah, spornom. Isto tako, od propisa vezani za imamstvo jeste da ako bi se desilo da imam pogriješi u kirajetu, da mu se jednostavno, pošto imamo sličnih ajeta u Kur'anu, pa da mu se nekada pomiješaju sure, ajeti ili zablokira. Ne može jednostavno nekada se čovjeku desi, uči i stani. Ne zna jednostavno, nekada je trema, nekada su neki drugi razlozi. Nema smetnje da neko ko klanja iza imama, da ga napomeni. Ako je griješio ajet, da mu kaže kako je ispravno. Ako je zablokirao, da mu jednostavno prouči dio ajeta, samo da ga napomeni kako da nastavi i na koji način. <clears throat> Govorili smo o propisima preticanja imama, pa smo kazali da je u islamu strogo, strogo zabrajeno preticati imama, do te mjeri da je Allah poslanik ali se letu selam onima koji pretiču imama zaprijetio sa žestokim kaznama, tako da čovjek vjernik ne bi trebao da dovodi svoj namaz u pitanje. Samim preticanjem u namazu mi dovodimo svoj namaz u pitanje, a i potpadamo pod veliku prijetnju koju izrekao Allah poslanik ali se letu selam. Od stvari koji se vezuju za imamstvo jeste i činjenica ako bi se desilo, a može se desiti, da čovjek ko predvodi ljude u namazu izgubi abdest u toku namaza, e, Zato i je propisano uvijek da iza imama staju ljudi e, učeni, ljudi školovani, ljudi pobožni, ljudi koji znaju ako bi se desilo nešto u namazu, da znaju prijeći pred džemat i da znaju nastaviti e, predvoditi ljude u džematu. Pa znači, ako bi se desilo, e, što se rijetko dešava, ali treba znati te propise, ako bi se desilo da imam u toku namaza izgubi abdest ili se sjeti da nema abdesta, može se lako desiti. Jedne prilike Boži poslanik je izišao da ljude predvodi u džematu i kaže prenosioc samo što je htio da podigne ruke, sjetio je se da nije pod abdestom, odnosno čak da se treba okupati, pa je njima rekao sačekajte tako kako stojite u safovima, sačekajte. Otišao u svoju kuću, okupao se, izišao, kaže, prenosio cadisa sa njegove kosi, njegove brade je kapala, brad, e, kapala je voda, pa je došao i predvodio nas u namazu. Pa se može desiti imamu da zaboravi da nima abdest, ili se zaboravi okupat, ili izgubi abdest u namazu, tada je propisano da se on povuče, a da nekoga iz prvog safova Safa, eh, ajde da kažemo, povuče i da mu da i šaret da on nastavi da ljude predvodi u namazu. I zadnja stvar vezana za ovo poglavlje, ako bi se desilo, i to se rijetko dešava, ali može se desiti kada se dešavala sahaba, onda smo mi mnogo prioritetni da nam se desi, da imam klanja ljudima bez abdesta. I nakon namaza, rekli smo u namazu, mora prekinuti namaz i mora nekoga postaviti da upotpuni namaz. Ako bi se desilo da nakon namaza, imam sazna da je klanjao bez abdesta, tada mi kažemo njemu je obaveza da ponovi, da ode uzeti abdest i da ponovi namaz, a ljudi su klanjali onako i onako sa abdestom, tako da njihov namaz je inšala ispravan i o tome postoje fetve od eh, Omera radijallahu ta'ala, od Ibnu Omera njegovog sina, od Osmana i od Alije radijallahu ta'ala, znači oni su davali šerijetske odgovore fetve da ako bi se desilo da imam klanja bez abdesta, zaboravio je da nema abdesta, nakon namaza se sjeti da nema abdesta, oni su davali fetvu da samo imam treba ponoviti namaz, a da e, klanjači znači nemaju potrebe jer oni su klanjali pod abdestom. <clears throat> Nakon toga e, jedno veoma interesantno pitanje, odnosno jedno malo poglavlje, to je osoba koja kasni u džemat. To Arapi kažu el mesbuko, čovjek koji je okasni u džemat. Ja lično sam gledao više puta svojim očima ljude koji kasni u džemat na rekiat ili dva ili tri i nakon toga vidim zajedno sa Efendijom predaju selam i ne ustaju da naklanji zato što ne znaju propise naklanjavanja u namazu. Pa nam je ovo e, veoma, veoma bitno da čovjek zna muslima nakon što smo naučili, alhamdulillah, kako se klanja, Može se svakome desiti da u datom momentu krenuje u džamiju, bila je gužva na semaforu, otišao je da abdesti i tako dalje. Okasni u džemat. Svakome se može desiti. Dobro, kako se ponašati onog momenta kada čovjek dođe u džemat, odnosno nekoliko propisa vezani za ovo poglavlje. Prva stvar, e, kako treba da se ponaša čovjek koji okasni u džemat? Čovjek koji okasni u džemat treba da dođe u džemat, i da donoseći početni tekbir, početni tekbir pristupi džematu. Ono što je najbitnije zapamtiti, treba da se priključi džematu, donosi početni tekbir, on ulazi s namjerom da je to početak njegovog namaza. Ovo je bitno. Oni mogu biti džemat na trećem rekiatu, na četvrtom, na drugom, ali mi kažemo Allahu Ekber, ulazim u namaz sa džematom i ovo je početak mog namaza. I shodno mi čovjek će klanjati, primjera radi, podni namaz i čovjek je okasnio dva rekiata. On je došao, oni stoji na trećem rekiatu. On kaže Allahu Ekber, u svome srcu ima počinjem, klanjam početak podni namaza. Klanjaće sa džematom, oni će klanjati treći i četvrti, to je njemu prvi i drugi kada Efendija, imam koji predvodi ljude, preda selam, on neće predavati selam, ni pola selama, ni cijeli selam, neće predavati selam nikako. Kada imam preda selam, on će ustati, klanja će dva rekiata koji se njemu broje treći i četvrti, jer je on klanjao prvi i drugi. A ostaje mu još treći i četvrti, nakon toga će predati selam i to je sva procedura. Znači, kada čovjek dođe u džemat, priključit će se džematu donosići početni tekbir Allahu Ekber, Poslije ćemo govoriti da ako bi žurio, mora se obavezno potruditi da potpuno stojeći izgovori početni tekbir Allahu Ekber. Jer zna se desiti kada imam na ruku čovjek požuri da stigne imama da, da mu se taj rekiat broji. I onda čovjek kaže Allahu Ekber i počne se već saginjati. Neispravno. Čovjek mora mirno stati i kazati Allahu Ekber sa zadnjim slovom R, Kad njega izgovori, ima pravo da počne da ide na ruku, pa ako stigne i mama stigao je. Pa je veoma bitno, znači, zapamtiti čovjek kada kasni u džemat. Priključit će se džematu, u stojećem stavu apsolutno izgovoriti riječi Allahu Ekber, kada završi sa ovom R, Allahu Ekber, ima pravo da ide, znači da stigne džemat ondje gdje su oni stigli od namaza. Ono što sa, na, nama, sa džematom klanja, To se broji njemu početak njegovog namaza, kada imam preda selam, on neće predavati selam, ustaje i naklanja će ono što je propustio. Pa primjer radi drugi primjer. Navijeli smo malo prije primjer da je okasnio dva rekata. Čovjek okasnio samo jedan rekat. Na podni namazu zate koji džemac stoji i on je ušao na namaz zajedno sa njima. Pa je vidio da su klanjali jedan rekat, pa su sjedili na etehijatu, pa su ustali, klanjali drugi i treći. Znači, oni su klanjali četiri rekiata, a on je klanjao tri. Kada imam preda selam, on će ustati i klanjati onaj četvrti rekiat. Obrnuto, čovjek je došao na podni namaz i džemat je klanjao tri rekiata, stoji na četvrtom. On ulazi Allahu Ekber i klanja sa njima jedan rekiat. Samo jedan rekiat. Predaju oni selam, on ustaje šta? Ustaje na drugi. Nakon drugog će šta? Šta? Jer kad čovjek sam klanja podni namaz nakon drugog, uči on etahijatu. Nakon etahijatu ustaje, klanja treći, klanja četvrti, predaje selam. Znači, bitno nam je zapamti onog momenta kada ulazimo u džemat, mi ulazimo s nijetom da je to početak našeg namaza. Ono što stignemo sa džematom klanjati, klanjat ćemo. Ono što smo propustili, to ćemo naklanjati i to će biti kraj našeg namaza. <clears throat> Kada je u pitanju sama vrijednost džemata, Hoćemo ono, sinoć smo kazali da je namaz u džematu 27 puta vrijedniji od namaza pojedinca. Kažu islamski učenjaci, koliki god dio namaza u džematu da čovjek stigne sa džematom, njemu se inšala broji nagrada džemata. Tako kad bi čovjek zatekao ljude sjedi na etehijatu. Allahu ekber priključi se i oni predaju selam, on će ustati klanjati ako je pitanju podne četiri kjata. Ali on ima nagradu džemata jer ih je stigao, klanjao je u džematu. To je nagrada džemata. Propis džemata je nešto drugo. Propis džemata je da stignemo minimalno jedan rekiat. Kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam u vjerodostornom hadisu, ko stigne ruku jednog rekiata, on je stigao taj rekiat i stigao je taj namaz. Tako da, a veoma nam je bitno, sad ćemo govoriti o džumi, zašto da znamo šta je razlika između vrijednosti džemata i propisa džemata. Primjera radi, Džuma namaz čovjek je okasnio na džumu namaz i okasnio je jedan rekiat, stigao je jedan. Ok. Stigao je na drugom rekiatu, je stigao u džamiju, ljudi klanjaju džumu. On će klanjati sa njima taj drugi rekiat, njihov drugi, njemu je prvi. Kada predaju selam, on će ustati klanjati još jedan. Ali ako bi, jer je stigao jedan rekiat džumi, ako bi na džumi njih stigao na etehijatu, završavaju dva rekiata, On nije od džumije ništa stigao. Kada oni predaju selam, on će ustati i klanjati četiri rekeata podni. Pa nam je veoma bitno znati šta znači stignuti nagradu džemata, šta nam znači stignuti namaz u džematu. Pa namaz u džematu se stiže kada stignemo jedan rekeat. A jedan rekeat se stiže kada stignemo ući sa džematom, I stignemo imama na ruku. Nije se još vratio sa rukua, svakako po preferirajućem mišljenju. <clears throat> pa nam je znači veoma bitno da zapamtimo razlika stići nagradu džemata, to ćemo stići ako Bog da sa bilo koji dio džemata da se priključimo džematu, mi imamo nagradu džemata. Ali propis džemata je da moramo stići jedan rekiat. Jedan rekiat moramo stići minimalno da smo stigli Efendiju koji predvodi ljude, da smo ga stigli na ruku, on se još nije ispravio. <clears throat> Dobro. Imamo ovdje situaciju, a to je pojasniti. Rekli smo da jedan rekiat se stiže sa stizanjem imama na ruku. Ok. Mi smo došli u džemat i ljudi su na ruku. Kada ćemo mi brojati da smo i mama stigli na ruku? Prva stvar, rekli smo, moramo to zapamtiti. Velik broj ljudi, onaj ko živi u Mekki i Medini, gdje dolazi mnogo ljudi na namaz, vidi kako ljudi, Allahu Ekber, i on se već se saginje da stigne i mama na ruku. Znači, ispravno je da moramo kazati riječ Allahu Ekber u stojećem stavu, potpuno, kada završimo, krećemo da stignemo i mama na ruku. Kada ćemo smatrati da smo stigli imama na ruku? Najbolje je da ga stignemo, mi kažemo Allahu Ekber i mi smo došli na ruku i stali, hođa, imam ili hođa se krene vraćati i kaže Semi Allahu limen hamide. Mi smo tada stigli rekiat 100% ali se radi e, šta je minimum da ga stignemo da bi se brojio nama taj rekat. Pa kažu islamski učenjaci, sad se moramo malo uključiti da pratimo jer je ovo precizno. Mi kada smo govorili o e, ruku, govorili smo da je minimalno da se čovjek nagni na ruku tako da može rukama dohvatiti svoja koljena. On tada bude, ako je ovo prav čovjek, a ruku je po 90 stepeni, on bude napola nagit. Okej. Okay. To nam je minimalni ruku. Kažu islamski učenjaci kada insan stoji i krenuje da stigne i mama na ruku, ako on uđe u zonu rukua, ovu, prije nego što imam napusti tu zonu, on je stigao ruku. Inšala bizna, nadam se, volio da imamo ovdje tablu to nacrtam. Čovjek kada stoji, da bi mi kazali da je njegov ruku validan, minimalno se mora toliko pogijeti da rukama dohvati koljena. I tada je čovjek otprilike negdje, e, znači u tom nekom, sad ne mogu se sjetiti te stepene, koliko to bude stepeni, ali znači u, mi stojimo u pravom stavu, imamo 90 stepeni kada je čovjek na ruku. Napola kada stigne i kada može voći svojim rukama dohvati koljena, on je ušao u zonu rukua. I kada bi tako učinio ruku, njegovim šala ruku ispravan, a rekli smo da je od da mu leđa budu ravna. Kada čovjek hoće da stigne ruku, ako uspije oni ući u zonu rukua, prije nego što imam napusti tu zonu rukua, on je stigao. U svakom slučaju, to je više teorija, teško je to praktično, ali je veoma bitno da čovjek to zna. Ono što je najbolje je da čovjek ako uspije kazati Allahu Ekber i stigne na ruku, a Efendija se tek vraća, on je inšala bi iznila stigao taj rekiat. <clears throat> Pitanje je e, koliko, rekja, koliko e, tekbira čovjek treba da kaže kada je zatekao imama na ruku. Mi smo došli, rekli smo Allahu Ekber, Allahu Ekber, Da li moramo kazati Allahu Ekber za odlazak na ruku? Ako čovjek stigne, kazat će. Ako kaže samo Allahu Ekber, onaj početni tekbir, inšala biznila i on mu je dovoljan. Vraćamo se samo kratko da rezimirano, rezimiramo i da idemo dalje. Stignuti džemat na bilo kojem dijelu džemata, namaza, mi imamo nagradu džemata. Stigni, da stignemo džemat na jedan rekiat, stigli smo propis Džemata. Stignuti jedan rekiat znači stignuti minimalno imama ili da stoji ili da ga stignemo na ruku prije nego što se ispravi. Ako uspijemo mi ući u zonu rukua prije nego se imam vrati ili ga stignemo potpuno na ruku, mi smo stigli taj rekiat. Pa smo rekli primjer radi za džumu namaz. Džuma namaz je dva rekiata, ako bismo stigli ili prvi ili drugi rekiat džumi namaza da klanjamo sa imamom, mi smo stigli džumu i naklanjaćemo ono što smo propustili. Ako bismo stigli imama na etehijatu, mi nismo stigli džumu namaz, stigli smo nagradu džemata, ali nismo stigli džumu namaz. Kada imam preda selam, mi ćemo ustati i klanjaćemo podni namaz četiri rekiata, jer nismo uspili stigli, nismo uspili stići ni jedan rekiat. <clears throat> Isto tako, ako bi se desilo kada je u pitanju insan koji, hajde kažem priključuje se džematu, jedno pitanje koje je malo indirektno vezano za ovu poglavlja, to je da čovjek, ako bi kod kuće klanjao, ako bi čovjek kod kuće klanjao e, namaz i došao u džamiju iz neke potrebe i zate kao džemat te ko klanjati, inča, insan će se priključiti tom džematu, klanjat sa njima, ali će mu to biti na fila. Primjer radi, čovjek je bio kod kući, nekada zimus i podni nastupa u pola 12. I on odmah, nakon što je u pola 12 nastupilo vrijeme namaza, klanjao je namaz i umeđu vremenu imao je neku potrebu da se s nekim vide u džamiji. On ide u džamiju, vidjet će tog brata kojeg treba da ga vidi, a u džematu će klanjati, to će njemu biti na fila. Pa znači čovjeku, ako bi se desilo da je klanjao određen farz i došao u džamiju i zatekao da ljudi još nisu klanjali, on će se priključiti džematu, a to što bude klanju sa njima na fila je, jer je on već farz jednom obavio. Ono što je interesantno, inšala, da stignemo još u ovom predavanju, obraditi e, nekoliko adaba i propisa propisa veoma bitnih kada je u pitanju sam naš odlazak u džamiju. Možda je ovo poglavlje trebalo malo i prije obraditi, ali jednostavno ne možemo sve ni napraviti dobar raspored. Prva stvar – Eh, ja sam o tome nekada i govorio, eh, ljudi nekada, pogotovo rekli smo eh, u državama gdje se uči namaz glasno na mumnarama, čuje se dok li imam stigao, kao što je u Mekke i Medini, i onda ljudi trče da bi stigli na namaz. Allah poslanik Ali Selatu Veselam je rekao u jednom vjerodoslovnom hadisu, kada čujete da se uči i kamet, nemojte dolaziti na namaz trčići, dođite dođite, a vi dolazite, znači smireno, skrušeno, zato kada dođete u namaz, da kada stanete klanja, da ne budete zadihani, jer znači ako čovjek trči, on kad dođe na namaz, njemu treba jedan ili dva rekiata da se on, hajde da kažemo, smiri njegovo srce i njegovo disanje. Pa je propisano, znači kada čovjek ide u džamiju, pa makar malo i kasnije, da mnogo ne žuri. Normalno će čovjek kada čuje ezan u želji da stigne 100% na vrijeme, pružiti malo korak, ali ne da trči i ne da duđe u džamiju da je se zadihao. Pa je propisano odlaziti u džamiju nekim normalnim, normalnim hodom. Isto tako... <clears throat> e, govorili smo jednom da e, Allah poslanik ali se letu selam zabranio je da čovjek prilikom odlaska u džamiju i u džamiji isprepliče prste. Nakon namaza je to inshallah dopušteno kao što čini činio poslanik, ali prilikom odlaska u džamiju i u džamiji pokuđeno je da čovjek isprepliče prste na ovakav način. Isto tako <clears throat> pohvalno je kada je u pitanju odlazak u džamiju da čovjek u grancama svoje mogućnosti, pogotovo ljudi koji su malo u godinama, penzioneri, nemaju obaveza, subota i nedjelja, neradni dani, da čovjek ode ranije u džamiju, jer je Allah poslanik ali se letu selam u mnogim hadisima posticao na rani dolazak u džamiju i e, iščekivanje namaza u džamiji. <clears throat> Isto tako pohvalno i lijepo je kada čovjek dođe u džamiju da ne sjeda, već da klanja tahijetul mesjid. Znači veliki broj ljudi vidimo kada uđu u džamiju odmah sjednu što je u jednu ruku suprotno sunnetu. Allahu poslani kaže u vjerodostojnom hadisu kada neko od vas uđe u džamiju neka ne sjeda, zabranjuje, neka ne sjeda dok ne klanja dva, dva rekiata. Isto tako, <clears throat> rekli smo, to je nešto poznato e, kada je u pitanju ulazak u džamiju, da bi u džamiju čovjek trebao da ulazi desnom nogom, da izlazi iz džamije lijevom nogom. <clears throat> U stvari koji su lijepo da i poznaje čovjek jeste da ako je već čovjek u džamiji i čuje učenje ezana u džamije već da je nakon toga njemu zabranjeno izići iz džamije osim da zaista ima neku veliku potrebu. Primjer radi čovjek je ušao u džamiju, ezan uči, Žena nazove, desilo je se kod kuće nešto veliko, da li dijete se posjeklo ili, ili, dobro. Ali e, Ezan uči čovjek u džami i iziđe čovjek kao neću klanat u džematu, idem e, klanat kod kuće, to je zabranjeno. Znači, Ebu Hurire radijallahu ta'alanu, kada je vidio jednog čovjeka e, kako je izišao nakon Ezana e, i džamije kaže, a što se tiče ovoga, ova je nepokuran Božijem poslaniku, ali se letu selam, tako da je ispravno i tačno da čovjek e, ne treba da izlazi iz džamije nakon što se prouči jezan, a on u džamiji, osim da zaista se desi nešto krupno i veliko, da ima ne veliku potrebu da iziđe iz džamije. Isto tako, <clears throat> rekli smo, kada smo malo prije govorili da je lijepo da ako čovjek već ulazi u džamiju, da odma ide i da popunjava redom safove. Danas ćemo govoriti u drugom predavanju o propisima, a, prelazenja preko vratova ljudi i znači e, da bi čovjek popunio prazinu safu. Generalno je u islamu zabranjeno i pokuđeno da čovjek prelazi preko ljudi da bi popunio saf. Ali onog momenta kada ljudi zakažu da su ljudi kada dolazi u džamiju odma ravnali se u safove i popunjavali safove, oni koji nazad dođu, oni će dolaziti u zadnje safove. Kod nas se ljudi redaju oko vrata, oko vrata i onda gore po sredini džamije ostaju prazna mjesta. Logično Tužno je kada neko dođe i vidi gore prazno mjesto, kako će? Mora hodati preko safova. Pa je u islamu pokuđeno hodati preko safova, osim ako vidimo gore mjesto, kako bi popunili safove. Pa znači, osnova je kada čovjek dolazi u džamiju, treba da ide i da popunjava prvi saf, da se ljudi natječu u popunjavanju prvi safova. <clears throat> Isto tako povalno i lijepo eh, da čovjek E, da čovjek prouči, e, znači, odnosno e, da se približi imamu, sama činjenica što je bliže imamu, ako je hudba bolje će čuti, ako je namaz bolje će čuti kako imam uči i sigurno će se bolje koncentrisati. Prilikom ulaska i izlaska u džamiju proučiti dove koji su zabilježeni od Božije poslanika, alihi salatu wasalam. <clears throat> Nakon toga, braću moja draga i cijene sestre, evo, do kraja ovog prvog dersa počet ćemo, inša Allah, počet sa e, ovom zadnjom temom koju ćemo večeras i obrađivati, a to je namaz, e, džuma namaz. Mi smo najavili da ćemo inša Allah do kraja e, iz obrađivati džumu namaz, dženazu namaz, nakon toga inša Allah poglavlje posta i nakon toga ćemo prijeći da obradimo neka interesantna poglavlja iz e, međuljudskih odnosa, pošto nam se nerijetko dešava da ljudi i uče nešto o vjeri, o namazu, o zekijatu, o postu, ali iz nekih poglavlja kao što je brak, kao što je razvod braka, kao što su zakljetve, kao što je odjeća, kao što je izrana i mnoge neke druge stvari, ljudi dosta puta ni najosnovnija pitanja iz tih poglavlja ne znaju, pa ćemo ako Bog da e, uskoro prijeći i na ta poglavlja. E, džuma namaz. Džuma namaz e, je namaz koji se klanja petkom umjesto podni namaza. Džuma namaz je poseban namaz. Ovo je veoma bitno zapamtiti. Poseban namaz nije to zamjena za podni. Zašto nam je ovo bitno? Iz razloga koje čovjek musafir ne može spojiti podne i kindiju ne može, odnosno ne može spojiti džumu i ikindiju, jer je džuma zaseban namaz. Pa je džuma, definicija džumi namaza, jeste da je to zaseban namaz koji se klanja petkom, u periodu kada sunce, znači prijeđe polovinu neba, u vremenu kada se inače klanja podni namaz. Tako da moramo u startu zapamtiti da je džuma namaz zaseban namaz, poseban namaz koji se klanja petkom u periodu kada bi se klanjala kada bi se klanjalo podni Kada u pitanju sam dan petak, Allah poslanik alaih salatu wasalam, o samom danu petku kao jednom sedmičnom prazniku muslimana, iako ovdje kada kažemo samo praznik, e, znači zbog džume, a nikako e, da se na taj dan ne smije ništa raditi, čak je znači propisano u islamu prije džume, Allah Đelšanu kaže kada se pozovete na džumu, ostavite kupoprodaju. A nakon opet džume, Allah Đelšanu kaže fenteširu fil ardi, a nakon džume opet se raširite po zemlji i tražite Allahove blagodati, pa je u islamu petkom dozvoljeno rati i prije džume i poslije džume, bitno je da čovjek dođe i na vrijeme e, čist i u lijepom ambijentu obavi džumu namaz. U svakom slučaju, Allah poslanik ali se letu veselam izrekao je mnogi hadise koji ukazuju na vrijednost generalno dana petka. Po jednom od tih hadisa kaže Allah poslanik, najbolji dan u kojem iziđe sunce je petak, u tom, a, u tom danu je stvoren Adem a.s. u tom danu je uveden u džennet, u tom danu je izveden iz dženneta, imaju vjerodostane predaje koji potvrđuju da će petkom i nastupiti sudnji dan. U vjerodostojnim hadisima Allah poslanik selam je kazao u toku dana petka ima jedan moment u kojem ako ga provede čovjek musliman, E, doveći Allahu subhanu wa ta'ala tražeći nešto, Allah će mu to dati, pa je, kaže Allahu poslanik to po, a, a, rukama ili prstima pokazao da je to a, e, kratak moment. A znači od vrijednosti dana petka jeste da u petku postoji moment u kojem se primaju dove ljudima, pa je zato pohvalom toku petka što više doviti, što više salavate donositi, jer kaže Allahu poslanik ima znači u petku moment koji je, ako čovjek pogodi i potrefi, doveći Allahu Đelešanu, Allah Đelešanu će mu dati ono što on traži. U vjerodostojima hadisma je došlo da je Allah poslanik kazao isto tako da džuma do džume, namaz do, znači džuma do džume, briše ono što je bilo između njih ako se izuzmu veliki grijesi. Pa je znači sama džuma namaz ima svoje vrijednosti, dan, petak ima svoje vrijednosti, namaz džuma ima svoje vrijednosti. <clears throat> Ono što je interesantno spomenuti prije nego počnemo govoriti o džumi, da spomenimo neki propis vezan za e, sam petak, kako bi ako Bog da e, u drugom predavanju počeli govoriti o propisima džumi, o propisima hudbe, o kakvoći namaza. E, kada je u pitanju post na dan petka, kada je u pitanju post na dan petka, E, kažu islamski učenjaci sodno opet hadisma Božih poslanika ali se letu selam da je Allah poslanik ali se letu selam kazao neka niko od vas ne posti petkom osim da posti dan prije i dan poslije. Pa su shodno tome islamski učenjaci kazali da je pokuđeno da čovjek posti samo petak. Samo petak. Osim u jednoj situaciji koju ćemo sada poslije spomenuti, ali generalno čovjek u sedmici dana ništa nije postio, i nema nikakvu naviku da posti i ništa kaže petak ću postiti. Zabranio je Boži poslanik ali wasalam, da se posti samo petak. Ili se uz njega spoji četvrtak ili se uz njega spoji subota. Pa čovjek kaže postim četvrtak i postiću petak. Ili postim petak ali ću postiti subotu. Pa znači generalno je pravilo da ne treba postiti samo dan petak. Ovo je lijepo zapamtiti jer je to naš sedmični praznik, a s druge strane postoji neka druga tumačenja zašto se ne posti e, dan petak sam. Znači prvo što ćemo zapamtiti kada je u pitanju post na dana petka da se petak sam ne posti. Može se postiti dan prije njega i dan poslije njega. Osim u situaciji kada petak pada na neki post koji čovjek ima običaj da posti. Pa primjera radi, ako se desi čovjek u svakom mjesecu posti bijele dane. Pa bijeli dani padaju da među njima bude i petak. Tada inšala biznila ne smeta da se petak posti. Ili imate ljudi koji posti post Davuda alaihi salatu wasalam, a to je jedan dan posti, jedan dan ne posti, jedan dan posti, jedan dan ne posti, svakako će čovjek u svake druge sedmice dolaziti, pošto znači sedam dana je neparan broj, svake druge sedmice će mu dolaziti da jednom posti e, petak sam. U toj situaciji ako čovjek ima neki običaj svoj da posti i pada mu taj običaj na petak, inšala bi iznila, eh, nema smetnje da tada posti petak sam ali generalno je pravilo da petak ne treba posjeti onako, samo nismo posjetili u sedmici dana nijedan dan i kam ja bi posjetio petak. Onda trebamo uz petak posjeti ili četvrtak ili subotu. E, kažu islamski učenjaci u pogledu posta, ako bi čovjek napaštao obavezni post Ramazana koji nije postio, može ga napaštati samo petkom, makar samo petkom napaštao, ali znači govorimo o obaveznom postu, dok kada je u pitanju na fila, rezimiramo, čovjek ne bi trebao samo da posti petkom ili će uz njega postiti četvrtak ili subotu, a ili u, ili u slučaju ako mu petak bude padao na neki post koji on otprija ima kontinuiran običaj da posti kao što je post Davuda ali se letu se nam pa čovjeku padne da posti petak nije postio prije njega četvrtak nije ni subotu već će tek postiti nedjelju nema ništa loše u tome da čovjek posti sam mjesec petka e, sam dan petka <clears throat> isto tako E, od stvari koje su lijepe da ih čovjek vjernik zna e, jeste da je pohvalno i lijepo petkom što više donositi salavat na Božih poslanika. Generalno, e, generalno muslimanima je propisano donose mnogo salavata na Božih poslanika kako petkom, tako i izvan petka. Allaho poslanik kaže u hadijskoj biližima muslim koji je 100% vjerodostojan ko na Allaho poslanika donese samo jedan salavat, uzvišen je Allah donese na njega 10 salavata. Tako da je ovo općenit hadis, da je ovo učent hadis koji ukazuje da je e, pohvalno i lijepo što više donosti salavata, znači kako petkom, tako i izvan petka. Postoje određene predaje u pogledu kojih postoji nekih razilaženja, ali velik broj e, hadi, e, učenjaka hadijske nauke smatrao je te hadise vjerodosljene da je Allah poslanik posebno rekao petkom, na dan petka, što više na mene donosite salavata. Tako da e, mi, alhamdulillah, ako i radimo taj ibadet petkom, mi imamo prvo jednu opću platformu, a to je da je Boži poslanik, alaih salatu selam preporučio e, donošenje salavata petkom. E, da je preporučio donošenje salavata općenito. I mi i petkom radimo po tom hadisu da donosimo salavate općenito na Božih poslanika, a nakon toga pridodajemo da postoje hadisi koji su veliki hadijski eksperti, eksperti ocijenili vjerodostojim da je Allah poslanik ali se letu se nam dodatnu pažnju posvećivao e, i posebne nagrade obećao onima koji e, dodatno donose salavate na Božijeg poslanika na dan petka. Isto tako, e, određen broj učenjaka smatrao je da se petkom lijepo je proučiti suru Kehf, tako da e, postoji jako razilaženje u pogledu tog, znači oni ljudi koji smatraju da je e, hadis na tu temu, da je vjerodostojan, lijepo inšala da petkom prouče suru Kehf, oni ljudi koji smatraju da hadisi o tome nisu vjerodostojni, nema smetnje da prouče suru Kehf, imaće i nagradu za svaki proučeni harf, e, imaće sevap, ali znači neka posebna nagrada. I zadnja stvar, i time ćemo ako Bog da i završiti ovaj prvi čas, jeste e, da je pohvalno, jer smo rekli da u toku dana petka ima jedan period kada se primaju dove. Islamski učenjaci u pogledu toga e, imali su dosta različitih stavova, ali ono što mi možemo konstatirati da u toku dana petka ima moment kada se primaju dove pa je pohvalno da čovjek u toku dana petka što više dovi, pogotovo ovim nekim vremenima za koji su islamski učenjaci kazali da su baš to ta vremena, e, vrijeme prije zalaska sunca na neki sahatak, vrijeme kada e, znači imam sjedi između dvije hudbe i tako dalje. U svakom slučaju mi ćemo se evo ovdje zaustaviti, iako Bog da e, u drugom predavanju ćemo početi konkretno govoriti o propisima džume namaza. Subhaneke, Allahumma da bihamdike, šedun la ilaha ilan stakfiruke, ve tubu ilaikum. Oh